Mevcud Allah, haktır Allah, vardır Allah, birdir Allah, birdir Allah, birdir Allah, birdir Allah, birdir Allah, var Allah'ım, bir Allah'ım, Bak Allah'ım ne güzel Allah ne güzel Allah ne güzel Allah ne güzel Allah ne güzel Allah başka Allah yoktur valla ancak Allah birdir valla birdir valla birdir vallah Birdir vallah birdir vallah Cahil ne bilir ulema aranır Ispat edilir bilinir Allah Bilinir Allah, bilinir Allah, bilinir Allah, bilinir Allah. Bil Allah'ı hak vallahi, Dinsiz vahidin hak valla, din hak valla, din hak valla, din hak valla, din hak valla. Veren Allah, yapan yıkan, yoktan var eden yalınız Allah, yalınız Allah, yalınız Allah, yalınız Allah, yalınız Allah. İslam dinim, Kur'an kitabım ve Muhammed'im Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah, Rabbim Allah. Bu izzet hep ehlül İslam'a rahmet ya Allah, ya Rab ya Allah. Ya Rab ya Allah, ya Rab ya Allah, ya Rab ya Allah, ya Rab ya Allah.